Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa torbaaf walakkaa hanga saddeetitti meetir baandii kudhajaa yookaan kiiloo heerzii kuma irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. jimaatoon kololeessa 13 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabaajamuuf jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti sun ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo isin biraan geenya. Wallee warraaqsas qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Jaalibsaa Dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarse. Ashamaa akkam jirtu kabajamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa irraaf qopheeffadde kabaddee dhiyaadheeraa oduu waliin an qalbeessaa dhaangi'aatii jalqaba irratti angafoota isaanii. Fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waamee bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe. humni waraanaatii beelleef hidhatanii socho'an waliin ta'uun ummata Oromoo Booranaa irratti waraana banuun namoota afur galaafachuu fi 21 madeessuu isaanii qeerroon Booranaa gabaase. Furmaanni barattoota yuunivarsiitii jijjigaafaan galaatamutti barnoota hin barannu jechuun barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa sochii jalqaban. Amma oduu bal'inaan Fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waame bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe. Qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa eebila 15,2011 irraa jalqabee akeekaaf kaayyoo jabaan masakamee sochii fincila diddaa garbummaa irraa hanga fincila xumura garbummaatti gara kuteenyaan aarsaa of godhee diina isaa wayyaaniif diina uummata isaa dura dhaabbachaa yoona ga'e jira. hanga ammaatti uummata isaa boqonnaa waaraatti fiduuf ifaajjii gochaa tureen injifannoowwan gurguddaa karaa nagaa qabsaa'uun argatee jira. keessattuu mana diinaa fi halagaa keessa seenuun icciita TPLF gad uummata isaa badiif saamicha halagaa jalaa baraaruuf danda'ee jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo hanga bilisummaatti qabsoo isaa gajjabeesse akka godhuu qabu yeroo yeroon waadaa yookaan irbuu haaromfataa yoo naga'eera. dabalataan sochii halagaa yookaan TPLF faana godhu keessatti humna hidhatee uummata isaatti bobbaafame dura dhaabbachuun wareegama ulfaataa ofii isaa fudhatee uummata isaa baraarfachuu danda'ee jira. Akkasuma kaawwan dantaa saba isaanii egeree jiruu isaanii hongeessuun bakka dirqama taatetti dhimma dhuunfaa isaanii kanneen akka barnootaa irraa adabamanii barnoota dhabuu Ariisaa seeraan alaa mooraa yuunivarsiitiitti irra ga'u mara akeeka qabsaa'ota kaleessaaf wareegamtoota kaleessaa galiin ga'uuf obsa jabaan mooraa qabsoo bilisummaa jabeessoo irratti fuulleffannaaf ciccoomina sochii jabeessanii itti fufanii yoonaan ga'ataniiru Kanneen mana hidhaatti dararamaa jiranis dirqamaaf irbuun waadaa uummataa waan irra jiruuf qabsoof gumaata kaffalamuu qabu mala kaffalaa jiraachuu irratti argamu. qeerroon bilisummaa oromoo kaayyoo isaa ammallee galiin gahatee hin jiru. bara 2014 ebila 11 irraa jalqabee walitti bufiinsaan qabsoo karaa nagaa falmachuu gajjabeessee jira. haaluma kanaan hiriira mormii guddaa bakka diinniif firri qabsoo illee quba hin qabnetti waliif himuun sochii taasisuuf waamicha walii godheen hiriira mormii guddaa dhoosee golee oromiyaa mara dhuunfatee jira sochii amma sochii kaleessaa taasifamaa tureen adda kunis bilchina siyaasaan qaramaa deemuu qeerroo bilisummaa oromoof ragaa guddaadha. hiriira gidduu kana qaamni dhuunfaa kamuu hin waamne kan waame qeerroo bilisummaa oromoo akkuma ayyaana irreechaa irratti irbu haareeffate galeen fincila bakka bakkaa dhoosuun wayyaanee kokkee qabu danda'ee jira. aluma kanaan guyyaa har'aa kanas magaalaalee hanga baadiyyaa oromiyaatti sochiin fincila xumura garbummaa haala yaadamee wixinameen adeemsifamaa jiraachuu qeerroon godinaalee adda addaa nu gabaasaa jiru fincila xumura garbummaa haala ajaa'ibaan jabaatee itti fufe kun isa guddaaf xumuraa ta'uu akka qabus dubbatu fincilli kun jabaatee oromiyaa boorana irraa hanga lixa oromiyaatti diinatti lubbuu mi'eessuu irra gaheera. sochii kanaan raafama hamaa keessa diinni seenuus dubbatu kanumaan Boorana, Arsii, Hararge, Gujii, Shawaa fi Wallagga keessatti akkasuma Jimma aanaa Sigimoottis diddaan sirna garboonfataa jabaatee jiraachuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaaf Oromoof kaleessa ifoomsanii jiru. Sochiin amma kaafame hanga bilisummaatti jabaatee akka itti fufus dhaamsa walii dabarsan. Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura garbummaa bifa akkaan ho'aa ta'een godina wallagga ba'aa magaalaa naqamtee keessatti dho'ee jiru gootoowwan qeerroo bilisummaa oromoo magaalaa naqamteef naannoo ishees bifa qindoomina qabuun diina isaanii wayyaanee kan ta'e balaaleffachaa akka jiran gabaasan. addatti immoo warraaqsi kun dhaadannoo fi wallee warraaqsaan masakamuudhaan sirna wayyaanee nagaa dhorkaa akka jirullee maddeen ibsanii jiru. barattoonni mooraa yuunivarsiitii wallaggaas diddaa sirna wayyaaneef qaban gootoowwan qeerroo leeqaa waliin ta'uun diddaa sirna wayyaaneef qaban agarsiisaa jiraachuu dubbatu. Poolisoonni Oromiyaas jaalalaa fi aantummaa uummata isaaniif qaban hiriira kana irratti agarsiisaa jiraachuu maddeen qeerroo leeqaa naqamtee irraa gabaasanii jiru. Hiriirri kun guyyaa kaleessaa sa'a irraa jalqabee magaalaa naqamtee keessatti dhoofamuu nuuf ibsuun hanga har'aatti illee jabaatee ganama kanallee dho'ee akka jiru dubbatu. Akkasuma guyyaa har'aa onkoloolessa kudha torba lixa Oromiyaa Najjoo fi magaalaa Gimbii keessatti akkasuma yuunivarsiitii Bulee Horaa fi Najjoo keessatti ganama kana illee fincilli guddaan jiraachuu dubbatu. Adannoowwan jaallandirree qabsoo waraana bilisummaa Oromoo faarsuuf adda bilisummaa Oromoo faarsuunis haalaan jabaatee itti fufee jiraachuu dubbatu. Gaaffiin mirgaa cinatti biyyattiin mootummaa ce'umsaa kan dhaabaa adda bilisummaa Oromoo makate yeroo dhiyootti akka gadhaabdu sagaleen bakka bakka dhaga'amaa ooleera. Magaalaalee Oromiyaa giddugala Oromiyaa Kibbaa Oromiyaa, Lixa Oromiyaa fi Kibba Lixa irraa sagaleen qeerroo dhukaasa wayyaanee caccaalu dhageessifamaa oolee jira. mincila xumura garbummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waamee bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe kun hanga bilisummaaf abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti waajjiin keenya alaabaan nu dhaabbatutti cimee akka itti fufuu qabus diinnis firris akka hubatu qabus dhaamsa taasisaa turaniiru. Guutummaa magaalaa Naqamtees fincila jabaarraa har'a jiraachuu illee dubbatu. Sa'aatii kana maal keessa akka jiramu jaallan achi jiran keessaa kan bilbilaan dubbifne akkas jechuun dubbatu. Ammatti bakka sochiin warraaqsa naannoo magaalaa Naqamteetti ka'e sana jirta akka inni odeeffannoo qabu. Mee gara sanatti xiqqoo siqisa galee dhaga'uu barbaanna. Ayyee. ብለው oko amma maaltu godhamaa jira fincila kana irratti dhaadannoo jedhamaa jiru kuno sirboota jedhamaa jiru gaama jirra amma sa'aatii kana maal keessa jirtu? Amma sa'aatii kana uummanni hunduu beekuma ah, gaandirra garee isaa immoo kan jiran. Bakka kam naannoo kamidhaan magaalaa Nagamtee keessaa bakkoon amma jirtu? Magaalaa keessaa amma naannoo masala tokkoffaa naannoo Godambaati. Ee eh, Godambaa. Ee eh, naannoo sana amma masa irratti walitti qabamuudhaan dhaadannoo garaa garaa jechaati goota garaa garaa goota Alabama kadhaa tokkoffaan irratti fannisanii ho'aan jira. baay'ee bareedaadha jabeessaa socho'aa isiniin jenna walumaan jira isinillee hordofaa nutis isin hordofna. ayyee odeeffannoo guutuu ayyee tole tole akkasuma jaallan magaalaa irraa bilbilaan kanaas illee sagalee kanaa gadi irratti isiniif hineerra dhaggeeffadha. Hello dhaggeeffataa keenya. Hello.

ayyee mee haalota haalota naannoo sana jiran waa dubbachuu dandeessaa gaggabaabsitee amma. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kunoo akkuma isin dhageessan sagaleen konkolaataa sagaleen taaksii illee ni jira sagaleen qeerroos kunoo akkuma isin dhagaartan kanadha. Humna waraanaa TPLF dhimmoota hidhatanii socho'an waliin ta'uun uummata Oromoo Booranaa irratti waraana banuun nama afur galaafatanii 21 madeessuu maddeen qeerroo gabaasaniiru. Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa moyyaalee aanaa dirree iddoo Sooddoo jedhamutti mootummaan wayyaanee konkolaataa tti reeshinaa fi rasaasa fe'ee osoo dhoksee deemuu sababa to'annoo poolisii Oromiyaa jala ooleef Poolisii Oromiyaa fi uummata nagaa irratti waraana humnaa ol hidhatee oraalii lama kan Tigrootaa fi Somaalee qofa ta'an bobbaasee namoota afur yommuu wareegaman 21 kan madeesse yommuu ta'u uummanni keenya gamtaan lolee of irraa kan deebise yommuu ta'u lolli garuu guyyaa guutuu itti fufee ooleeraa jedhu har'allee akka lolli jirutti dubbatu mootummaa gabroonfataa wayyaaniin kufuu isaa sirriitti kan beekee fi dhuguggaa sanyiin irratti raawwatee baduuf qophaa akka jiru beekee uummanni Oromoo lafa jiru maraa tokkummaadhaan falmachuu akka qabu irra deddeebi'inee waamicha Oromummaa goona. Ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee kan jiru yoo ta'u, fincilli humna garboonfataaf qabnu haala diinatti yaaddoo galchuun adeemaa jira. Humnoonni hidhannoon uummata kana bulchuu fedhan uummanni harkaa bahuu mirkaneeffatuun uummata Oromoo irratti balaa guddaa geessisuu itti fufanillee qabsoon hin dhaabbatu. haaluma kanaan Boorana Aanaa Dirree Sooddoo keessatti kaleessa sa'aa sadii irratti waraana uummata irratti banameen ilmaan Oromoo nagaa afur lubbuun kan ajjeesise yoo ta'u ilmaan Oromoo 21 irratti miidhaa hamaa geessisuu isaanii dubbatu. Kanarratti dhaggeeffataa bilbilaan moyyaalee irraa bilbillee gaafanne yaada nuuf laatee jira. Akkasuma dhaggeeffataa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo moyyaalee irraa gaafadheen lola kana kan bane foolisoota akkamii akka ta'e haala kanaan naaf ibsee jira. haala fincila uummataas gaafadhee deebiinaa laatee qaba. Isa dhaggeeffannee walitti deebina. Eh, raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraa si bilbilaa jirra. Qalbeessaa Dhangayaan jedhama. Wantoonni gara keessan jiran keessatti iyyuu haala fincila xumura garbummaa wal qabatee diddaan uummanni dhoose kanaan wal qabatee humni waraanaa wayyaanee akka ilmaan Oromoo irratti ajjechaa geessisan dhaga'aa jirra. Isa kana akkanuu ibsituufi.

Dhaabbanni Kan ta'u tokko Mee lolli kun bakka kamitti ture sa'aatii lolli kun ture attachi jirta moo odeeffannoo dhageesse odeeffannoo yoo qabaattes yoo achitti raattes fi guyyaa lolli kun uummata irratti banamee lubbuun namaa darbe sana ifa godhiifmee dhaggeeffattootaaf. guyyaa kana moo irra. Guyyaa kana guyyaa sana banan. Ee. Garuu hambattan sun hin jiru hambakka hin jiru ammoo jira aanaa moo jala gubbaa jira. Ee. Waan lolee dirree isa banan ana dirree soodda banan. ana dirree kun magaalaa sooddanan keessa banan. Tole. Konkolaataan garuu harmoolii dhufe harumamma harumhuun harumulee horaa basuun achii harumulee dhufe. Konkolaataan uummata jechuu konkolaataan kan uummata waraanullee gara iyyuu iskootujii godhanii gurgureemu jira jira. Tole. Amma konkolaataan uummatni mormii duratti dhagaye ijoolleen jira dhuftee nama qabdee namaati. Tole. Irratti uummata haadee uummatni tokkolleen aana jirree tuni waraanni meeshaa tokkollee keessa dabba kaa'atu fooliin illee tokkollee Tole. tabbataa foolisiin naannoo oromia waan jira jirtu kaan wayya jirti kaan guutti jirti kaan waati jirti kaan bobbaa jirti garbu dimbaarii haa jirtu lafee hojii waraanee nu haan waan hundiru. Warri dhufte kun warra eessaadha ree foolisoonni Oromiyaa akka keessa hin jirredha akka tibsaa jirtutti. Aanaa jirree foolisiin aanaa jirree ka jirtu. Aanaa jirree irra haatee hundi hidiyuu waajjirri jirti. Baay'ee. Waajjirri lafa soomalee waldaan geessisu wajjirri lolii guddaan geessifamaa aanas irreefaa aanas burgufaana soddafa gumaan tokkaana yafa waraana gubbaa. kan poolisii kan uummata irraa ittisa gochuu danda'ullee kan poolisoonni Oromiyaallee naannoo sana bakka hin jirretti uummata Oromoo irra balaan akkasii gaafa qaqqabu uummanni Oromoo bakka sana jiran callisee dhiisee immoo ofiisaatii ittisa ofirraa godhanii qaba. ganoo wanni qaba magaalii jira magaalii magaalii Tole. Akkasii afurii Namoota namoota madi'aan sanas namoota du'aan sanas maqaa isaanii of harkaa qabdu. Of harkaa qabu hojjaan ganaa dawai Namoota digdamii tokko madi'aan amma akkam ta'ani? ta'an madaan afur hospitaala dhaqqabee qaqqabanii jiru. Hospitaala eh, eessaa keessattidha? Hospitaalli isaan itti yaalamaa ah, jiran gaa gaarii immoo argataa jiru. Hospitaali haa ta'u lolli sun amma qabbanaa'eera uummata Oromoo irraa waraannii fi dhukaasni kun dhaabbateera amma sa'aatii kana immoo odeeffannoo isin qabdanii. qabna lolis ammaa tasaate jiru amma warrallee godina lagi mana kanatti dhufee. warrallee akka sadarkaa qaqqabsiisanii deemanii warrallee bakka badii fudhannamaanii jedhee waan akkas addaan leen bafan ijoollee ta'ullee garmaa waan tullaan ufatti tokko sun dhugummaan sammuu hangam mirkanaa'eeraa? wali mirkanaanjir tu warri makeena iyo jalaalu waanum beekana marmele sifo makalaatii alleen gara iyyuu tigire en beene somalee qofaamiti waraani ammoo makalaatii halee lolla bira keessa beekaa fo waraani mulu isaati ijoole ijoole keessa oromiyaa warri uummata irratti balaa akkasii geessisee ijoollee afur ajjeese 21 madeessee poolisoota oromiyaa lammiiwwan sabaaf lammoota Itoophiyaa osoo hin taane fi somaalotaa jechaa jirta. Tole haa ta'u mee fincilli uummataa hoo maal fakkaata isa kanaan wal qabatee waan argaa jirtu qabda Uummatni waan waan duudheef fakkaatu uummatni sun uummata akka deemu fuulduraaf akka akka waan Ammallee akka jirutti nuuf ibsitee jirta. Ayyee galati kee bilisummaa ta'u siin jechaa. Gaaffilee biroo yoo qabaanne akkasumas haalota achirraa irratti dirqamni yoo jiraate eh. deebinee sii bilbilla waan maraaf iyyuu si hordofna nagaan nuuf Ayya ayya jiralee sana Tole tole haa nagaan. Furmaanni barattoota yuunivarsiitii jijjigaa fangalaatamutti barnoota hin barannu jechuun barattoonni yuunivarsiitii jimmaa sochii jalqaban. Barattoota keenya bakkoota biraa irraan miidhaan hamaan ga'uu waan maluuf keessattuu barattoota yuumbarsiitii jijjigaaf balaa guddaan sodaatamaa waan jiruuf obboloonni keenya mooraa yuumbarsiitii jijjigaa hanga oromiyaa keessatti ramaddii argatanitti barnoota hin barannu jechuun fincila kaasaa jiraachuu qeerroon gabaase. fincilli barattootaan kaafamuun furmaata ilmaan keenya yuumbarsiitii jijjigaa barataniif laatamuu akka qabuuf dhiibbaa jabaa taasisaas jedhan. haaluma kanaan mooraa yuunivarsiitii garaagaraa kanneen akka jimmaa bulee horaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti diddaan jalqabee jiraachuu qeerroon gabaase sochiin kaafame kun mooraa yuunivarsiitii mara keessatti jabaatee cimee akka itti fufus dhaamsa dabarfataniiru addatti yuunivarsiitii bulee horaa fincila jabaa geggeessaa jiraachuun gabaafame. egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraaf qopheeffadee dhiyaadhe kana fakkaataa sagantaa keenya afan turtii gaariin dhageeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetirbaandii kudha ja'a yookiin keeloo heerzii kuma fi irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalqalbeessaa dhangiyaa ture horii buli jenna. Sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti yaansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara jaalmichuu lammiittiin isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. waan nuuf hin taane dinne dabrummaa baachuu dadhabne dinne misoomaan gowwoomuu dinne hawwinne mukeenni nu laanne dhagaa tuulu dinne beela nu hin baafne dinne abbaan dafa hiyyoomne. kan misoome finne misooma gowwoomu dinne finne hin kenniinu laanne. magaalaa galii qabdu. hawwadaa fudhataan waan hin malle magootan afaan oromoo bal'aan hin taane biyyoolessa oromoo saba guddaa maaf hin goone mummicha waan nuuf hin taane dinnee. Daruma baju dadabne Dinne misomango wo mudinne Binne ukeni nulanne Daga dulu dinne Bela nuhin bafne dinne Abban lafa iyomne Enyu kan misome Yakka waraanaa ajaja mootummaa abbaa irree wayyaaniitiin falmachaa jiruun Oromiyaa Arsii Lixaa Shaashammannee fi Oromiyaa Bahaa Harargee keessatti wareegamaniif madoo ta'aniif gadda guddaatu nutti dhaga'ama. waraanni wayyaanee ergama diinummaa uummata oromoo irratti raawwachaa jirtan gaafatama seeraa fi seenaa jalaa bahuu hin dandeessan qeerroon bilisummaa oromoo sochii warraaqsa biyyoolessa oromiyaa bifa ijaaramee fi qindoomina qabuun eebila 15 2011 irraa eegaluun sochii guddaa taasifamaa hanga bara 2014 tti irraa jalaan injifannoon mul'ataa as gahame. bara 2014 irraa kaasee ganna sadiif itti fufinsaan uummata keenya hiriirsisuun falmannee falmachiisaa diina kufaatiisaa xumura irraan kan geenye jirru ta'uun beekamaadha. qabsoo hadhooftuu uummata keenya waliin ta'uun wareegama qaalii kanfaluun falmaa bilisummaa fi walabummaa biyya keenya oromiyaaf geggeessaa turreen jifannoo dachaa galmeessuun diina kufaatii isaa xumuraa irraan geenye kan jiru ta'uun ifaadha. ilmaan oromoo mooraa diinaa keessatti ittifamanii roorrifamaa jiraataniifis dammaqinsaa fi waamicha qabsoo irra deddeebbiin godhaa turreen mooraan qabsoo bilisummaa oromoo akka gabbatuu fi tokkummaan uummata keenyaa daran akka jabaatuuf injifannoon har'a argaa jirtan kun cufti qabsoon kan argamedha. akkuma kabaja ayyaana irreechaa booda walitti deebina jennee dhaammannetti ayyaana irreechaa onkoloolessa tokko bara 2017 bishooftuu horar sadee fi onkoloolessa 8 bara 2017 burraayuu malkaateetee fi bakkoota garaagaraatti kabajame irratti hojjechuun dhagaan milkii fi injifannoo boonsaan akka xumuramuuf caasaan qeerroo bilisummaa oromoo fi hooggannisaa irratti hojjechaa turee fi dhimma roorroo garbummaa yakka waraana biyya keessaa fi daangaarraan uummata keenya irratti geggeeffamaa jiruu fi qabsoo bilisummaa ormootti xumura gochuuf waadaa fi ejjennoo keenya haaromsinee furmaanni tokkichi tokkummaa uummata keenya jabeessuun warraassa fincila xumura garbummaa finiinsaa jirutti jabaachuudha jennee murtii uummata waliin dabarfannetti tarkaanfachuun har'a warraaqsa biyyoolessa oromiyaa fincila xumura garbummaa finiinsaa kan jirru ta'uun hubachiifna. diina biyya dhuunfatee jiru keessatti sochii fincila diddaa garbummaa tokko karaa nagaa irratti qophaawanii geggeessuuf icciitii fi sansakanamuusa qeerroo bilisummaa oromoo fi qabsoo bilisummaa oromoo hordofuu qabu hordofuun irratti hojjechaa turree gara hojiitti jijjiiruun onkoloolessa kudhan bara 2017 irraa eegaluun sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura garbummaa uummata oromoo hunda kan hirmaachisaa jiru bifa haarawaan oromiyaa keessatti finiinsuu eegallee jirra. Onkoloolessa kudha tokko bara godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti warraaqsi keenyi addatti jabaatee finiinuu irraan mootummaa abbaarree wayyaanii TPLF fi ergamtoota wayyaanii rifaatu hamaa keessa buusee kan jiru ta'uun beekamaadha. warra abbummaa qabsoo fi qindeessummaa sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa nu haaluun warraaqsichi jalqabarraa hanga har'aatti abbaan qabsoo warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa qeerroo bilisummaa oromoo ta'uu fi ummata oromoo bal'aa gamtaan qeerroo waliin hiriiree falmachaa jiru ta'uu diinaafis firaafis mirkaneessinee jirra. aluma kana sababeeffachuun sochii warraaqsa biyyoolessa oromiyaa fincila xumura garbummaa finiinsaa jirru ilaalchisuun qeerroon bilisummaa oromoo ibsa gabaabaa armaan gadii kana ummata oromoo hundaaf dabarsa tokko yeroon kun ummata oromoo hundaaf yeroo kam iyyuu caalaatti yeroo murteessaa ta'uu bachuun uummanni Oromoo hundi biyya keessaa fi alaa utuu hin jedhiin bakka jirtan hundaa harka walqabachuun tokkummaan qabsoo finiinsaa jirru cina akka dhaabbattan waamicha keenya irra deebinee haaromsina. lama Waraana maqaa saboota ollaa Oromiyaa poolisii addaa Somaalee jedhuun mootummaa wayyaanii uummata keenya baha Oromiyaa harargee kibba bahaa oromiyaa booranaa fi kibba bahaa oromiyaa baaleef gujii irraan lola irratti geggeessaa jiruu fi lixa oromiyaa saboota gumuzii hidhachiisuun lola nurratti geggeeffamuuf aggaamamaa jiru ummanni oromoo cufti gamtaan hiriiree mootummaa wayyaanee ofirraa buqqisuuf warraaqsa fincila xumura garbummaa geggeessaa jirru bakka hundatti akka jajjabeessitan dhaammanna sadii gaaffiin mirgaa abbaa biyyummaa kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu uummata keenyaaf hanga kabajamutti qabsoon keenya itti fufa afur hidhamtoonni siyaasa oromoo hundi haal duree tokko malee akka gad lakkifaman qabsoofna nageenya biyya keenyaaf uummata oromoo fi sabaaf lammoota cunqurfamoo biyyattiif akka ta'uuf mootummaan cemsaa adda bilisummaa oromoo fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda kan hirmaachise atattamaan akka hundeeffamuuf gad jabeessinee gaafanna. wayitaan mootummaan abbaa irree kufaa jiru kanatti gaaga'ama nageenya uummata keenyarraan abbaan irree wayyaanee lola maqaa poolisii adda somaalee fi saboota ollaa dahateen raawwachaa jiru uummata keenyarraa ittisuu fi kashlabboota nageenya uummata keenyaa booressuu malan ittisuu fi poolisiin adda oromiyaa walaba ta'ee atattamaan akka gad dhaabbatu qeerroon bilisummaa oromoo koomishinii poolisii oromiyaaf waamicha keenya dabarsina torba. abbileen hawaasummaa manni murtii fi waajjirri poolisii federaalaa naannoo fi sadarkaa hundarra argamtan mootummaa abbaa irree aangoo irratti tiksuurraa harka keessan akka kaafattan qeerroon bilisummaa oromoo waamicha isiniif dhiyyeessa. saddeet yeroo ammaa mootummaan abbaa irree wayyaanee kufaatii isaa dhumarra jiraachuu bachuun saamicha qabeenya goggoddaa biyyattii keessa jiru irratti geggeessaa akka jiru barameera. Kanaafuu qabeenyi kamuu Oromiyaa keessa akka hin sochoone qabsoo keenyaan dura dhaabbannee ni ittifna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati. Finfinnee Oromiyaa onkololessa 11 bara 2017. Mirga haqa keenya buqqifamnee dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffannee kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga walitti agarrutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.